Վարչակցի Անի Մանգասարյանը։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Հանրապետությունում նշվել է դատական համակարգի աշխատողի օրը նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Խաշաթաղի շրջանի հյուսային թևում։ Հանրապետությունում տարեստարի ավելանում են կապիտալ շինարարության ծավալները։ Մարտունի քաղաքում ավարտական փուլում են մանկապարտեզի վերանորոգման նոր մարզասրահի շինարարական աշխատանքները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ ICM-ի իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին Երեք հանրապետությունում նշվել է դատական համակարգի աշխատողի օրը։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Դատական համակարգի հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ դատական համակարգի աշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Սա եւս մեկ առիթ է արժեվորելու եւ կարեւորելու ձեր առանցքային դերակատարությունը օրինականության, իրավունքի գերակայության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեր երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման ու պետական աշինության գործում։ Տարիներ շարունակ իրականացված բարեփոխումների եւ սկզբունքային քաղաքականության նպատակն էր ունենալ անկախ ու արեստավարժ դատական իշխանություն, որի զարգացման ու կատարելագործմանը դատական մարմինների եւ դատավորի լիարժեք անկախության ու ինքնորոյնության ապահովման ուղված աշխատանքներն այսուհետ եւս պետք է լինեն հետևողական ու կրեն շարունակական բնույթ։ Դատական համակարգի եւ գործող դատավորների առաջնահերթ խնդիրներից եղել եւ մնում է օրենքի տարին ու ոգուն արդարադատության սկզբունքներին խստագույնս հետևելն ու դրանցով առաջնորդվելը։ Համոզված եմ, որ դա մշտապես կլինի ձեր գործնեության հիմքում եւ կօգնի արդյունավետորեն իրականացնել ձեր գործառույթները։ Պետությունը կշարունակի անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել դատական համակարգի աշխատողների աշխատանքային եւ սոցիալ կենցաղային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ եւ մաղթում բոլորի հաջողություններ աշխատանքում եւ ընտանիքում, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյան այցելել է Քաշաթաղի շրջանի հյուսային թև եւ անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զորա Պրկոյանը։ Նախապես Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան Բերձորում կառուցված Բերք սուպերմարկետի պայմաններին, այցելեցին ներքին Սուրս գյուղում գործող Քոչարշին շինարարական կազմակերպություն, Տերձորում գործող տրանսֆորմատորային կենտրոնական ենթակայան, Աղավնո եւ Հակարի գետերի միացման տեղում կառուցվող Էկի եւ Ջրամբարի շինհրապարակ եւ Օչանց գետի ովից, որտեղ կառուցվում են մի քանի փոքր եկ։ Պետնախարարը կարևորեց, որ ենթաշրջան ունի մի շարք հնարավորություններ տնտեսչական զարգացման համար։ Առաջնային համարից ջրային ռեսուրսները, որոնք հնարավորություն են տալիս էլեկտրոէներգիա արտադրել Արոտավարերն ու խոտարքերը, անտառները լայն հնարավորություն են տալիս տարածքում զարգացնել անասնապահությունը եւ մեղվաբուծությունը։ Անդրադարձավ համայնքներում արկա խնդիրներին, նշեց Արցախում թիմ 1 խնդիրը բնակարանաշինությունն է։ Կառավարությունն այս հարցը հնարավորինս բարելավելու նպատակով մի քանի ծրագիր է մշակել։ Երկրորդը խմելու ջրի մատակարարումն է։ Երրորդն անասնապահությունը որի վերաբերյալ խոսեց գյուղատնտեսության նախարար Շիրար Միրզոյանը, կարևորելով հատկապես խոզերը փակ տարածքում պահելը։ Բնապահպանական խնդիրներին անդրադարձավ բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար Ֆելիքս Կապրելյանը, Պետնախարարը կառավարության անդամներին տվեց հանրարարականներ նշված խնդիրներն ուսումնասիրելու եւ լուծման առաջարկներ անելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը հանդես է եկել Մամլո ասուլիսով ներկայացնելով գերատեսչության գործնեայության արդյունքներն անցած տարում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Քաղաքաշինության նախարարը նախ անդրադարձավ 2018 թվականին պետական բյուջեից գերատեսչությանը հատկացված միջոցներին, ինչպես նաև ներկայացրեց այդ միջոցների սահմաններում կատարված աշխատանքները։ Կարեն Շահրամանյանն առանձնակի ուրախությամբ նշեց, որ տարեց տարի ավելանում են կապիտալ շինարարության ծավալները այսպես. Ընդհանուր առմամբ հետապետական բյուջեյով կապիտալ շինարարության համար հատկացվել է 20 միլիարդ 616 միլիոն դրամ։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է եւ կարելի ասել, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում կապիտալ շինարարության ծավալները այսպեսին չեն եղել։ Ամենաբարձր ցուցանիշը միջև 18 թվականը եղել է 10-ից 12 թվականներին, մոտավորապես 18 միլիարդի սահմաններում։ Նախարարի հաղորդմամբ շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել նաև արտաբյուջետային միջոցների հաշվին։ Այս համատեքստում նա առանձնացրեց Արցախի պետական համասարանի գլխավոր մասնաշենքի շինարարությունը։ Իրականացվել են շինարարական աշխատանքներ, որի համար հատկացվել է 447 միլիոն դրամ ֆինանսական միջոցներ։ Խոսքը գերակայում է հիմնականում պետական համասարանի շինարարական աշխատանքներին, որը ինչպես գիտեք, սկսվել է 18 թվականին, շարունակվել է 19 թվականին եւ 20 թվականին դեպի ժամանակ ժամանակից պահանջում համապատասխան հանձնելու շարունակման։ Բնակարանաշինարարության համար 2018-ին հատկացվել էր 2 միլիարդ դրամ, այդ թվում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների բարենորոգման նպատակով 778 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, միջոցներ էին հատկացվել նաև բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգման համար։ Աղետից դժուժած, գիտեք, որ հունիս ամսում 18 թվականին բնական մեծ աղետի հետևանքով զգալի ունակելի շենքերի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները վնասվել եւ այդ ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ կատարվել եւ հատկացվել է երկրորդ 11 միլիոն դրամ։ Իրացնելով բնակարանաշինարարության նպատակով հատկացված միջոցները, նախարարությունն ավարտել է 65 բնակելի առանձնատների կառուցման աշխատանքները, իսկ 63-ում դրանք ընթացքի մեջ են, բացի այդ վերանորոգվել է 105 առանձնատուն։ Տրամադրված ուրեմն շինանյութերից օգտվել են թվով 423 ընտանիքներ բոլոր շրջաններով։ Իդեպ ասեմ, որ այս տարի 2019 թվականից շինանյութերի տրամադրման ծրագիրը քաղաքացիական նախարարությունից սահմանվել է եւ հիմնականում դրամատրվել շրջաններին եւ Ստեփանագերտի քաղաքապետարանի։ Ինչ վերաբերում է բնակարանների նորոգման նպատակով զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին հատկացված միջոցներին, ապա զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների համար հատկացված գումարից մենք ուրեմն ինքից կառուցվել եւ ավարտվել է 6 բնակելի տուն, խոսքը շրջանների մասին է։ Վերանորոգվել է 27 բնակելի տուն եւ 28 ընտանիքի դրամատրվել է փոխհատուցում, վերանորոգման կամ գնման դիմաց։ Նախարար Շարամանյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ այս տարի նույնպես նախատեսվում են իրականացնել խոշոր ծրագրեր, որոնցից մեկն էլ նախկին շինանյութերի կոմբինատի տարածքում բազմաբնակարան շենքի կառուցումն է։ Նա նշեց, որ այդ շենքի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թեման շարունակում է Վան Նովիկովը։ Այս տարվանից ներհանրապետական ավտոճանապարհների սպասարկման, պահպանման ու վերանորոգման նոր կարգ է գործելու։ Այս մասին այսօր կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ տեղեկացրել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, մանրամասնելով, որ նոր կարգի համաձայն շրջանային ավտոճանապարհների սպասարկումը ներառյալ նաև վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու են տեղերում ստեղծված համապատասխան կազմակերպությունները։ Եթե 18 թվականի շրջաններում ստեղծվել են համապատասխան ընկերությունները, որոնք զբաղվում են հիմնականում սանմաքրման, կանաչապատման, ճանապարհների բարեկարգման, ճանապարհների սալապատման, այնուհետև աղբահանման աշխատանքներով, եթե 18 թվականին նախատեսվել է 2 միլիարդ դրամ, 19 թվականին այդ գումարը ավելացվել է եւս 1 միլիարդ։ Եվ այդ ճանապարհների ցանկը մեր կողմից տրամադրվել է շրջաններին, որպեսզի իրենք իմանան ինչ ճանապարհներ պետք է շահագործեն եւ պահպանեն։ Իսկ միջպետական եւ պետական նշանակության ճանապարհները միանշանակ իրականացվում են մեր կողմից եւ այս տարի կտեսնենք թե ինչքանով է բարեկարգվելու այդ ճանապարհները։ Միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները շարունակելու են մնալ քաղաքաշինության նախարարության վերահսկողության ներքո։ Մեր հարցինի պատասխան նախարար Շահրամանյանը հավաստիացրել է, որ միջպետական մայրուղիները սպասարկող կազմակերպությունները պատրաստ են ձմեռային տարեշրջանին եւ անհրաժեշտության դեպքում սպասարկող անձնակազմը պատրաստ է դիմագրավել եղանակային անբարենպաստ պայմաններին ու օգնության հասնել վարորդներին։ Արցախուղի ընկերությունը, Վահե Կարապետյանը կապավոր եւ հայտչինը հանձնարարված է այդ աշխատանքները ձմեռային պահպանման իրականացնեն բոլոր մեխանիզմներով, անհրաժեշտ նյութերով հագեցված են եւ իրականացում են աշխատանքները։ Այնտեղ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ունի հենակետ եւ անհրաժեշտության դեպքում մեր մեխանիզմները գտնվում են համապատասխան իրենց տարածքներում, կարող են աջակցել, օգնել ցանկացած բայի։ Բայց անկախ ամեն ինչից մեր տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը պետք է իմանան, որ ձմեռը պետք է ավտոմեքենան լինի ձմեռային անմադողերով։ Լրագրողների հետ հարցուպատասխանի շրջանակում Կարեն Շահրամանյանն անդրադարձել է նաև հանրապետության շրջենտրոններում իրագործված շինարարական խոշորագույն նախագծերին։ Հադրուտ քաղաքում մենք 18 թվականին ավարտել ենք սպորտ դպրոցի կապիտալ վերակառուցման աշխատանքները։ Եվ հադրութում շարունակվում է ստեղծագործական կենտրոնի շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Եվ 19 թվականին ավարտել են։ Եվ հադրութում մենք նաև ավարտել ենք դպրոցի մարզադահլիճի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Մարտունի քաղաքում մեծ ծավալի աշխատանքներ է կատարվել փողոցների բարեկարգման ուղղությամբ։ Եվ մի շարք փողոցներ կապիտալ վերանորոգվել է Նաև բարեգործական ծրագրերով Մարտունիում իրականացում է բնակարանաշինության մեծ ծրագիր, այս տարի եւս շարունակվելու եւ ավարտվելու է երևի։ Մեծ թաղամաս է կառուցվում, որի մի հատվածն արդեն հանձնվել է շահագործման, մնացածը այս տարի հանձնելու շահագործման։ Բերձորում ելի իրականացվել է բարեկարգման աշխատանքներ եւ մի շենք, որը բանակացային շենք է, վերակառուցվել է եւս բազմաբնակարան բնակելի շենքի Խոսելով նախորդ տարվանից մեկնարկած Ստեփանակերտի փողոցների բարեկարգման աշխատանքներից նախարարը տեղեկացրել է, որ դրանք նոր փողոցների ընդգրկմամբ շարունակվելու են նաև այս տարի։ 19 թվականի եւս մի շարք փողոցներ, նոր փողոցներ նախատեսված է իրականացնել բարեկարգման աշխատանքներ։ Այդ թվում Բելիկ Փաշաևը իր հարակից փողոցներով, Սպանդարյան, Վաղանշյանում աշարունակվելու, այնուհետև Գարեգին Նժդե, Շուշկեն տրոններում շարունակվելու է եւ Մարտունիում, եւ Մարտակերտում փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։ Մամլո Ասուլիսին զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հարցուպատասխանի ընթացքում քաղաքաշինության նախարարն անդրադարձել է նաև ընթացիկ տարում իրագործելիք նախագծերին, մասնավորապես բացահայտելով բնակարանաշինության ոլորտում նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ որոշ մանրամասներ, որոնց կանդրադառնանք վաղվա մեր թողարկմանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բանակցությունների այլընտրանքը պատերազմն է։ Այս ճշմարտությունից ելնելով Արցախի խորհրդարանի падգամավոր Արթուր Թոմասյանը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների վերջին երկարատև հանդիպումները եւ բանակցային գործընթացը վերսկսելուն ուղված Յակոմիսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Ըստ նրա Արցախի խնդրի լուծումը կմոտենա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում եւս ժողովրդավարական ուժեր կան իշխանության։ Ժողովրդի վստահությունը նվայելով առաջնորդները միայն կարող են ինչ-որ տարբերակ առաջարկել ժողովրդին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի բանակցությունների սեղան վերադառնալու հերանեկարներին, Արթուր Թոմասյանի խոսքով Արցախը բանակցային սեղանին պետք է վերադառնա որպես պատերազմող կողմ։ Արցախի անկախությունը ոչ մի կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Նրա խոսքով որոշակի մտավախություն կա, որ Հայաստանի երիտասարդ քաղաքական գործիչները կփորձեն արտաքին քաղաքականությունը վարել ողքեվորության ալիքի վրա, այլ ոչ սթաբ դատողության։ Այս համատեքստում նա նշել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումը, որ Հայաստանը բանակցություններ չի վարի Արցախի փոխարեն, բավականաչափ հավասարակշռված չէ։ Սա ենթադրում է, որ որ իշխանությունները տեղի ունեցողը բանակցություններ չեն համարում, ասել է Մանասյանը։ Փորձագետը նշել է, որ Բաքուն ուրشادիր հետևում է Հայաստանի իրադարձություններին եւ չի մոռանում մեկնաբանել։ Իսկ մենք չկարողացանք ստեղծել Ադրբեջանի համապատասխան կերպարը, որը հակահայկական քաղաքականություն է վարում։ Աշխարհին ցույց չտվեցինք, որ Նախիջևանը միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա չի պատկանում Ադրբեջանին, որ Արցախը կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ, ընդգծել է Ալեքսանդր Մանասյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների վերջին հանդիպման արդյունքներով ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ կոչ անելով հակամարտող կողմերի ժողովրդներին նախապատրաստել խաղաղության։ Ինչպիսին է ադրբեջանական հանրության արձագանքը միջազգային միջնորդների հայտարարությանը, Յուլիա Վանյանի դիտարկումը։ Ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու համանախագահների կոչն ինքնին նոր չէ, այն նախկինում էլ հնչել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շուրթերից։ Նորությունը թերևս արձագանքն էր, որ հայտարարությունն առաջ էր բերել ադրբեջանական հանրային տիրույթում, թե պաշտոնատար անձինք եւ թե հասարակական կազմակերպությունները մեկը մյուսից առաջ ընկնելով շտապեցին ողջունել ու խորհուրդներ տեղալ հայկական իշխանություններին օր առաջ հայ ժողովրդին խաղաղության պատրաստելու գործին լծվելու համար։ Կարծես խոսքը ոչ թե ժող ժողովուրդների գենետիկ հիշողության մեջ արմատավորված ու դարը փորձով ցավոք բազմիցս հաստատված իմաստության մասին է, այլ ինչ որ մարզական միջոցառման պատրաստվելու մասին։ Ինչևէ, գուցե իսկապես եկել է փոփոխությունների ժամանակը, բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ է հետևել այդ հայտարարությանը։ Դիտարկելով ադրբեջանական մամուլը կարելի է փաստել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը հաջորդած օրերի ընթացքում հակահայկական քարոշչությունն Ադրբեջանում դույզնիսկ չի նվազել։ Դե իսկ հունվարի Հունվարի 20-ը հարմար առիթ ծառայեց հայատյացության հերթական ալիքը բարձրացնելու համար։ Իհարկե, մոռանալով հունվարի 13-ից սկիզբ առած Բաքվի հայերի ջարդը, որին զոհ են գնացել բազմաթիվ հայեր, ադրբեջանական քարոշչամեքենան հունվարի 20-ի իրադարձություններում մեղադրում է ԽՍՀՄ ղեկավարությանն ու իհարկե այդ արյունալի իրադարձությունների զոհ դարձած հայերին։ Ընդ որում, հակահայկական քարոշչությունն արկա է ոչ միայն ներքին լսարանին ուղված նյութերում։ Օրինակ, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Էլմիրա Սուլեյմանովան հունվարի 11-ին միջազգային կազմակերպություններին հղած իր ուղերձում խորհրդային միության ղեկավարությանը մեղադրել է շակերտների մեջ ասած միջազգային իրավունքի նորմերը կոպտորեն խախտելով հայերի հանցագործությանն ու ագրեսիային աջակցելու մեջ։ Այն թե ինչպես է ադրբեջանական հասարակությունը վարակված հայատիացությամբ հերթական անգամ ցույց է տվել ադրբեջանական 2, A24 եւ Կանալ 13 համացանցային լրատվամիջոցների իրականացրած հարցումն այն մասին, թե ինչ գիտեն ադրբեջանցիները հունվարի 20-ի մասին։ Հարցման բոլոր մասնակիցները, այդ թվում դպրոցահասակ երեխաները, տեղի ունեցածի մեջ մեղադրել են հայերին։ Դատելով հիշյալ ու չհիշատակված մի շարք այլ նյութերի վերլուծություններից կարելի է ենթադրել, որ Բաքուն մի միայն հայ ժողովրդին է ուզում խաղաղության պատրաստ տեսնել, իսկ թե ինչ հետևանք կարող են ունենալ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրներից միայն մեկում տիրող խաղաղասիրական տրամադրությունները եւս գաղտնիք չէ։ Այդ հարցի պատասխանը ժողովուրդների պատմությունն է տվել, այնն էլ ոչ մեկ անգամ։ Մինչդեռ Հայաստանում, հատկապես հեղափոխությունից հետո, խաղաղության պատրաստվելու մասին շատ է խոսվել, ընդ որում բավականին բարձր մակարդակով, ինչպես հիշում եք խաղաղասիրական նախաձեռնություններով հանդես եկողը հենց ինքը Հայաստանի վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն էր։ Գուցե թվա թե Հայաստանից հնչող խաղաղության պատրաստվելու կոչերն են դրթում Ադրբեջանին ու համանախագահ երկրներին անել նույնաբովանդակ ձևակերպումներ, եւ հարցը թե արդյոք ում էին ուղված Մամեդիարով մնացականյան հանդիպման արդյունքներով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը եւ ով է դրա իրական հասցեատերը, տակավին բաց է մնում։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտունի քաղաքում ավարտական փուլում են մանկապարտեզի վերանորոգման նոր մարզասրահի շնարարական աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Նոր ժամանակակից մարզագույցի վրա իրենց պարապմունքները կվերսկսեն ամբշամարտի խմբակները, ինչպես եւ Մարտունի քաղաքում առաջին անգամ կսկսեն գործել բրնցքամարտի խմբակներ։ Բացի դրանից մարզասրահում կտեղադրվի ֆիթնես կենտրոն ժամանակակից մարզասարքերով, նախատեսված բոլոր տարիքի տղաների եւ աղջիկների համար։ Մարզասրահն ապահովված կլինի հանդերձարաններով, բաղնիքներով եւ սահանգույցներով։ Մարզասրահ ֆիթնես կենտրոնը վերակառուցվում է վարչակազմի միջոցներով, վարանդաշին հակբաժնետիրական ընկերության կողմից։ Իսկ ոչ մարզակույքը եւ մարզասարքերի ամբողջական համալիրը դրամադրվում է Ռուսաստանաբնակ բարերար Վալոդիա Ավակյանի հիմնադրած հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի կողմից մինչև սույն թվականի հունիս ամիս ավարտին կհասցեն Մարտունու համար երկու մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Կունենանք տիպային 12 խմբի համար նախատեսված ամբողջությամբ նոր գաղույքով կահավորված ընդհանրակ այգով ու խաղահարապարակով ասֆալտապատված բակող մանկապարտեզ։ Աշխատանքների մեծ մասն արդեն ավարտված է։ Ներկայումս ներքին հարթարման աշխատանքներ են ընթանում երկրորդ մասնաշենքում։ Որոշվում է կայացնել մարզադաշտի վերակառուցումը շարունակել լրջորեն փոփոխված նախագծով։ Ինչը ենթադրում է ինչպես մարզադաշտի ընդհանուր ավելի շքեղ եւ հանդիսավոր տեսք, այնպես էլ որ ավելի կարեւոր է գերժամանակակից խոտածածկի տեղադրում։ Եթե ինչ պլանավորված է իրականանա, կունենանք ֆուտբոլի լավագույն մարզադաշտերից մեկը։ Մարզադաշտի տրիբունայի եւ հանդերձարանի կառուցումը, դաշտի հողային աշխատանքները, դրենաժային եւ համակարգի կառուցումը կատարվում են կառավարության միջոցներով իսկ դրենաժային համակարգի համանախատեսված խողովակների ձեռքբերումը եւ երժամանակագից ու թանկարժեք հոտածածկի տեղադրումն ամբողջությամբ կկատարվի Վալոդյա Ավակյանի եւ հիմնադրամի միջոցներով։ Շարունակում ենք լրատվությունը այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը Հունվարի 14-ից 21-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 47 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 14, տեխնացին բնույթի 6 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 18 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 4, հիվանդի տեղափոխում 5, վերելակի բացում 2 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, զոհվել 3, դուժել 1 քաղաքացի։ Հունվարի 20-ին ժամը 22 20.07-ին Շահումյանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ շրջանի Խարվաճար քաղաքից Ծար համայնք տանող ճանապարհի 12-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Շահումյանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի հրշեջ փրկարարները 1 մարտական հաշվարկով մեկնել են դեպքի վայր, օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեղ հասնելուն պես բարձվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր գյուղի բնակիչ Օքսեն Գասպարյանն իր վարած Նիվա մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորով հոսող գետը, ինչի հետևանքով վարորդը եւ նույն գյուղի բնակիչներ, ուղևորներ Արթուր Իսախանյանը, Էդգար Հովանիսյանը տեղում մահացել են։ Իսկ Արթուր Թոմասյանը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում։ Ըստ բժիշկներից ստացված տեղեկության դուժացի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Շմոլ գազի արտահոսքի հետևանքով գրանցվել է 1 դեպք, դուժել 4 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 5 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարը մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։ pasarte